Yeah. <laughs> gözlerime bak Nasıl oldu gözlerine kandı Nasıl oldu gözlerine kandı Döner başım yine gözlerine la Çünkü gözlerine la Çünkü gözlerine la Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın İnan senden geçemiyorum Aa. Yine sarhoş oldum geciliyorum Aa. Aklımda sorular çözemiyorum Aa. Gündüz mü gece mi bu göremiyorum Tek sende suç deme sakın bana etmem kabul Geçsen de vur beni her seferinde böyle yaparak Kesen de tuş geçmez gurur pişirir ensem de tuz Nereden bulur düştüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da Uzatmanın Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Gözlerime bak Gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak Bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak Bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak Bu kez gözlerime bak Bu kez gözlerime bak Nasıl oldu gözlerine kandı Nasıl oldu gözlerine kandı yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın